Ako je už zrejme, deň sa nám opäť prehúpol aj cez ďalšiu deliacu čiaru. V našom prípade tomu budeme hovoriť úvodná melódia, ktorá umožňuje predovšetkým vstup do hudobného sveta, ale keďže všetko so všetkým súvisí, tak si k tomu dovolím opäť pripojiť aj ďalšie fakty a informácie, ktoré koniec koncov často ovplyvňujú aj autorov, Nejedenkrát sa už stalo, že tá, ktorá udalosť bola tiež dominantnou pre vznik pesničky a viacero príkladov si pripomenieme aj dnes v kalendári. Máme už 15. aprílový deň. V čase premiéry práve sa začínajúcej petroliky ho máme aj za oknami, tak sa mu ideme trošku pozrieť na zúbky. Na našej strane je všetko tak, ako má byť. Verím, že je tomu tak aj na tej vašej a to už snáď aj postačí. K tomu len dodať želanie príjemného počúvania. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. kalendári 15. aprílový deň, 105 pre rok 2026, 260 by ich malo ešte zostať. Meninový oslávenec dnes tým by mal byť Fedor, meno, ktoré je slovenskou podobou ruského Fiodor a to bolo vytvorené z gréckého mena Teodoros. Významovo by malo ísť o Boží dar. V Českej republike má svoj sviatok meninový Anastázie, aj s Ačkom na konci, nemusí to byť len s Ečkom, ženské krstné meno pochádzajúce z gréčtiny, významovo vzkriesená osoba. Máme aj mužské podoby, ale tie také zrejme časté nie sú. Nie sú. Tá nástenka z mrazika, Anastéža a podobne, toto by sa dalo tiež použiť. Inak e, tento deň je aj Svetovým dňom umenia na základe rozhodnutia Medzinárodnej federácie, organizácie výtvarných umelcov hlavne, spolupracujúca s UNESCO, pretože sa to pripomína v deň narodenia Leonarda da Vinciho. Bol zvolený ako podsta tomuto renesančnému géniovi, ktorého stále aktuálny odkaz dodnes inšpiruje mnohých maliarov, aj sochárov, aj filozofov, spisovateľov, vynálezcov, jednoducho obdivovateľov umenia ako takého. Umeniu patrí teda aj muzika. My sa práve okolo nebudeme točiť a začali sme asi ľahko identifikovateľným aprílovým oslávencom. Už 12. si pripomenul 64. narodeniny rodak z Brezna Pavol Habera, ľahko identifikovateľný vďaka vokálu. Všetko sa to začalo na Vianoce pred 50 rokmi v 75. Čiže na Vianoce pred tými 50 rokmi z pohľadu nedávnych Vianoc, nie tých, čo na nás čakajú. Dostal vtedy od rodičov prvú španielku, o rok neskôr už hral aj v prvej e, stredoškolskej kapele a v 83. sa zúčastnil speváckej súťaže festivalu Mladá píseň v Jihlave v 83. No a v 87. potom prišiel do skupiny Tým. Mal aj predtým nejaké skúsenosti spevácké, či už ako solista alebo súčasť skupiny Avion s Ferkom Griglákom a ďalšími, no a v týme sa jeho krídla teda rozprestreli naozaj výrazným spôsobom a s kapelou ponúkol tri štúdiové produkty, všetky tri úspešné a tak mu teda umožnili riešiť aj solovky. S tou prvou prišiel v 91. a pesničky Je to vo hviezdách láska, necestuj tým vlakom a ďalšie zabodovali rovnako. Toto bola spomienka na rok nasledujúci, 92 keď sa zúčastnil projektu Fontána pre Zuzanu, išla o dvojku v poradí. O rok neskôr sa to potom objavilo aj v kinách s Evou Vejmielkovou opäť v hlavnej úlohe, ktorá tu Zuzanu stvárňovala, no a s Vašom Patejdlom a Borisom Filanom Pavol Habera dával dohromady pesničky. Práve autory Vašo Patejdla a Boris Filan sú podpísaní pod skladbou, ktorá nám to tu všetko otvorila, to sa na mňa podobá, tak toto spievalo jednému z aktuálnych oslávencov v čase, keď mal teda 30 -ku. Bližšie k súčasnosti sa v jeho prípade dnes hudobne nepozrieme, pretože tu máme iné jubilea, ktoré by sme si chceli priblížiť viac. Jirka Schellinger a jeho odchod z roku 1981. Máme dva dní spomienke predovšetkým, lebo s tým 13. aprílom sa to spája, už je to 45 rokov, takže také pologuľaté výročie, ďalšie pologuľaté, čo sa týka odchodu, to si spojíme s menom Jaroslav David Navrátil, bol textárom a už je to 36 rokov od jeho odchodu. 19. aprílový deň sa vtedy písal. Pokiaľ ide o rubriku s názvom Trikolóra. Dnes to bude postavené tiež na jednom človeku a na čerstvom odchode. Môže byť, že po niektorí aj zachytili. Opäť 12. aprílový deň treba povytiahnuť. Tam už máme tých mien naozaj nasekaných viac ako dosť. Hlavne našťastie narodeninových, pretože sa to týkalo svojho času Františka Krištofa Veselého alebo Karla Kryla ale svoje narodeniny si v tento deň pripomínajú aj Miky Rivola, ďalej Petr Dvořák, ukrytý pod značku Orm, Adriana Bartošová, spomínaný Pavol Habera, potom je tam Petr Kučera, ktorého sme zaregistrovali ako súčasť skupiny Oceán, Marek Határ, bol svojho času členom skupiny Polemik, je tam aj Marian Čekovský, no a pokiaľ ide o odchody, tak e, v roku 1987 zomrel bubeník Katapultu, Jarda Kadlec, a práve v tomto roku sa to týka mena Václav Hipš. On toho veľa nenaspieval, bol lídrom svojho vlastného orchestra a bol aj autorom, takže tromi nahrávkami pripomenieme si odkaz tohto pána, ktorý ako ročník 1935 sa zaradil teda medzi najčerstvejšie straty na hudobnom poli a tromi nahrávkami mu venujeme dnes spomienku, ale než sa k tomu prepracujeme, opäť skok k iným smerom a budeme ešte trošku big beatovejší, aj keď tento pán ponúkol aj pesničky iného razenia, ale jeho profilovka, s ktorou prišiel v tom roku 1990, vďaka vydavateľstvu Wonton dostala názov Sync Sync. Bola to v podstate taká druhá LP platňa Michala Penka, ktorého nám priblíži dnes spolupráca s Janom Krútom a album, e, ktorý obsahoval aj pesničku s názvom Kapsy maj hlad na peníze. Kapsy maj hlad na peníze. začína doznievať pesnička z druhej profilovky Michala Penka a bol to teda riadny obrad oproti predchádzajúcej činnosti keď sa to spájalo aj s orchestrom Ladislava Štajdla v prípade toho prvého profilového titulu no a dohromady sa dal so Standom Jelínkom a Michalom Davidom ktorý mu tam tiež jednu z pesničiek zhudobnil textársky to zakryl Jan Krúta, spolupracujúci v tom čase predovšetkým s Daliborom Jandom. No a túto formáciu si Michal Penk e, dal dohromady na začiatku roku 1990 s cieľom vybudovať kapelu výrazných individuálí osobností, aby to ako celok bol taký kompakt. No a Išlo o závažný krok v jeho umeleckej kariére, pretože dovtedy to bol model solový spevák versus sprievodný súbor a toto mala byť kapela, kapela Sing Sing. Aj ten názov albumu o tom hovorí niečo, no a takých výraznejších pesničiek z tohto produktu, hlavne Hájení mláďátek, by mohla byť pesnička známa. Hovorím o ňom hlavne z toho dôvodu, teda, že je to tiež jeden z aktuálnych oslávencov s tým 19. aprílovým dňom sa to spája od roku 1968. On išiel na tú muziku trošku inak ako predchádzajúci oslávenec, e, pretože bol klaviristom v detstve a veľmi úspešným. Dokonca aj nejaké tie súťaže povyhrával v rannom veku a potom v 84. ako 16-ročný začal hrať v kapele Julie 2300. Následne sa stal spevákom skupiny Lucie. Dostali tip na 18-ročného mládenca, ale neskôr prešiel trošku inou cestou, dostal sa do skupiny Bosanova a mal možnosť potom byť aj súčasťou koncertov orchestra Ladislava Štajdla, Karla Gota, Darinky Rolincovej, Ivety Bartošovej. Tam sa toho nazbieralo viac a aj spolupráca s Ormovcami, producentským tandemom Petr Dvořák, Pavel Ružička, ktorých značka Orm zakrývala. To sa potom premietlo aj do pesničiek, ktoré sa objavili na jeho úvodných singloch. No a prišli skladby ako Odpustite nám stín, Útoč láskou a Tichá píseň, to písal pre Ivetu Bartošovu. Naspieval aj titulnú pesničku k seriálu Chlapci a chlapi má daleká. No a v 89. bolo umožnené cez Suprafon ponúknuť tú prvú profilovku, ktorú otvárala práve pesnička Odpustite nám. Neskôr v 90. rokoch, keď sa vrátil aj k takým komornejším titulom zaujal hlavne nahrávkou o bláznech. No a vznikol aj videoklip, ktorý mu režíroval Sagvantofy, takže aj toto bolo možné zaregistrovať. Je tam toho dosť, keď bude príležitosť, nejaké to jubileum, určite sa pristavíme aj pri iných nahrávkach. Teraz dostane priestor aj návrat k udalostiam, ktoré nám ten aktuálny termín 15. aprílový deň stavia do cesty. Je to teda ten Svetový deň umenia a my sa aj k múzeu môžeme priblížiť, hlavne k tomu pražskému, kde v roku 1818 bolo založené Národné múzeum, tak povediať najvýznamnejšia muzejná inštitúcia v Českej republike zameraná na veci vedné a aj zbierkové odbory, prírodovedné, mineralógiu, zoológiu, potom tie historické, ako je archeológia, numizmatika, ale aj umelecké a tie zbierky sa vystavujú vo viacerých budovách, ale asi to Národné múzeum na hornej časti Václavského námestia je najznámejším priestorom bolo aj v rekonštrukcii od roku 2015 a snažili sa hlavne všetko dokončiť e, k tej storočnici 28. oktobra 2018 z časti aj sprevádzkovali opätovne prevádzku no a to je miesto, kam už teda historie chtivý obyvateľ má asi najideálnejšie nakročiť to 19. storočie ešte možno ale spomenúť aj v súvislosti s menom Abraham Lincoln. Hneď dve udalosti vyskočili. V roku 1861 povolal do zbrane 75 tisíc dobrovoľníkov a týmto aktom oficiálne prepukla americká občianská vojna, známa tiež ako vojna juhu proti severu. No a o 5 rokov, nie, o 4 roky neskôr sa mu tento deň stal osudným pretože zomrel na následky atentátu, takže tým ďalším prezidentom sa stal Andrew Johnson. Rok 1896, keď sa povie letná olimpiáda, mali by vyskočiť ako prvé grécké Atény. V tento deň sa to všetko končilo, čo sa týka prvého vydania takých tých novodobých hier. Tam no ten ďalší okamih, ktorý vyskakuje z kalendára, to už nás bude ťahať do 20. storočia, takže sa k tomu dostaneme cez, e, až po pesničke a v nej sa skákať bude, aj snívať, aj lietať, aj bežať, pretože bude to návrat k tvorbe Janka Lehockého, ktorého tiež máme medzi oslávencami týchto dní. Verím, že netreba nejak extra predstavovať e, v podstate už legendu domácej hudobnej scény, ročník 1947 Bratislavský rodák, spevák, skladateľ a klavirista, ktorého úspešná dráha je spojená predovšetkým so skupinou Modus, nebol spoluzakladateľom, dostal sa do nej až v tom 72. roku, ale v podstate od tých čias až aj po súčasnosť, keď sa povie kapela Modus, tak sa to hlavne dodá, že Janko Lehocký, hoci už nie je tiež súčasťou tej, tejto kapely, Vyprodukoval s ňou ale celkom zaujímavé hudobné počiny, počnúc jednotkou, ktorá uzrela svetlo v 79. pod názvom Modus. Nasledoval balíček snov, 99 zápaliek, Záhradná kaviareň, ktorá bola poslednou, kde sa objavili aj pesničky naspievané Marikou Gombitovou, ktorá už v tom čase mala rozbehnutú svoju solovú cestu. Potom došlo na najlepšie dievčatá a každý niečo hrá projekty, na ktorých si zaspieval aj Marian Grexa, no a Ivona Novotná, Jozef Paulíny, to už sa spája s projektami Vlaky s rokmi. Jozef ten sa dostal až na ten v podstate posledný klasický modusácky, keď sa raz oči dohodnú. Áno, je tu aj regenerácia z 2018, ale to už Janko Lehocký na toto dosah nemal. Tak sa vráťme práve do obdobia, keď sa tie oči dohadovali a celkom sa im darilo a ako už bolo naznačené, aj sa snívalo, aj sa lietalo, aj sa behalo, aj sa skákalo. 78. roku sa tancovalo aj na takéto pesničky. Keď sa raz oči dohodnú, bola titulná nahrávka a tejto profilovej LP platne skupiny Modus z takých známejších určite ešte Roberta Jozefom Paulínim naspievaná aj balada Skús ono tam tých pesniček bolo 12 a dá sa povedať, že nesklamala ani jedna a Janko Lehocký potom ani ako solista nebol tým, na koho by sa nedalo si posvietiť. Prvý album Janko Lehocký a priatelia nebola taká klasická profilovka, vrátil sa aj k pesničke Veľký sen mora, ponúkol v novšej verzii a zaspievali si tam aj Meky Šbírka, Robo Grigorov alebo Pavol Habera. No a Čiernobíly svet, posledný a prvý Láv sa píše Love, prípadne nové dotyky, balady, no a album Sám z roku 2010 to už bola trošku iná káva, viac komornejšie tituly, ale stále dá sa povedať, že ľahko identifikovateľný autor. Ten nasledujúci, to bude už skôr o spomienke, ale výraznej teda, odloženej v dejinách, tak ako sú aj tie udalosti, ktoré nám ponúka historický kalendár v súvislosti s 15. aprílovým dňom. Rok 1912, ono sa tá skaza začala 10 minút pred polnocou ešte, 14. apríla, ale do histórie vstúpila hlavne 2. hodina a 20. minúta a už 15. aprílový deň, keď sa približne 150 km od pobrežia e, kanadského ostrova Newfoundland e, potopil britský luxusný párnik Titanic, ktorý sa vzhľadom na svoje dvojité dno považoval za nepotopiteľný. Narazil do ľadovca, hliadka na strážnom mostíku spozorovala až v poslednej chvíli. Zahynulo 1513 osôb, zachránilo sa 711. Mnohí samozrejme si to najčastejšie pripomínajú cez sfilmovaného e, Titanika. No a e, ľúbostný príbeh ktorý bol zväčšnený cez e, takúto skazu výraznú. Rok 1923 bol o inom zážitku. Lee de Forest e, premietal v New Yorkskom kine Rivoli Theatre poprvýkrát krátke zvukové filmy. Boli to úryvky z muzikálov a premietal ich platiacemu publiku. V roku 1947 E, tu boli iní, ktorí e, platili, respektíve skôr doplatili na svoju činnosť. V predchádzajúcom období Senát Národného súdu Československej republiky vyniesol v Bratislave rozsudok smrti nad prezidentom vojnovej Slovenskej republiky Jozefom Tisom a ministrom viacerých rezortov Ferdinandom Ďurčanským. Národný súd bol mimoriadným súdom zriadeným po druhej svetovej vojne na vysporiadanie sa s predstaviteľmi režimu vojnovej Slovenskej republiky. No a Jozef Tiso ten bol potom popravený 18. apríla. Hm, pokiaľ ide o Ferdinanda Ďurčanského, ten bol odsúdený v neprítomnosti, lebo v tom čase emigroval do Argentíny. V Prahe vzniklo tiež v roku 1949 v tento deň nakladateľstvo detskej knihy. O 20 rokov neskôr sa zmenilo, čo sa týka názvu, na Albatros. Albatros Americká banka Franklin National Bank v New Yorku sa stala v roku 1952 prvou bankou, ktorá vydala kreditné karty. Rok 1955 tu bol už spomínaný dnes v predchádzajúcom bloku, to znamená otvorenie mm, prvého McDonaldu, ešte za veľkou mlákou samozrejme, ale ono to nepozná už hranice. V 89. sa ale predsa len konala, dá sa povedať, že väčšia skaza. 96 osôb bolo ušliapaných a 170 zranených pri masovej panike a tlačeníci na začiatku semifinálového futbalového zápasu na Sheffieldskom štadióne Hillsborough v Spojenom kráľovstve. Išlo o jedno z najhorších športových nešťastí v dejinách Európy, ale veci sa diali aj v Číne, začali sa tam študentské protesty, ktoré boli neskôr brutálne potlačené vládnymi vojenskami. To námestie Tiananmen je, mám pocit, že po tejto stránke dostatočne známym priestorom. V roku 1994 20, 124 krajín malo to tam svojich zástupcov a boli tam aj zástupcovia európskych spoločenstiev, podpisovali tzv. Marrakešskú dohodu, ktorou bola založená Svetová obchodná organizácia. No a tento vstup ukončíme v roku 1999. Na 5 rokov odnetia slobody odsúdil vtedy pakistanský súd bývalú premiérku Benazir Butovu a jej manžela Asifa Zardarího, obvinený z korupcie Súd im zároveň vymeral pokutu vo výške viac ako 8,5 milióna dolárov a Butovu zbavil aj možnosti zastávať akýkoľvek verejný úrad. V čase vynesenia rozsudku bola na zahraničnom prednáškovom turné, jej manžel si už odpikával trest od roku 1996, to bol trest za vraždu a Benazer Butová následne žila so svojimi deťmi v exile v Dubaji No a naspäť do vlasti sa vrátila až 18. októbra 2007. No ale čakalo to tam na ňu, stala sa obeťou atentátu, na následky ktorého potom o dva mesiace zraneniam podľahla. Čo sa týka Slovenska, tak e, s dnešným dátumom sa spája aj meno Ivana Lexu, bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ktorý bol zobratý do vyšetrovacej väzby. Neskôr sa ukázalo, že nech bolo obvinení koľko chcelo, tak nakoniec e, bolo treba dvere otvoriť. Väčšinou je to tak v prípade vysoko postavených, či už je to zaslúžené alebo nezaslúžené. Zvonku záleží, aké máme informácie, podľa toho hodnotíme, ale zrejme na tom veľmi veľa zmeniť nedokážeme a častokrát mnohým aj puklo srdce, kvôli tomu, že sa určité veci nemenili k lepšiemu. Jasný príklad za všetky, to je rodák Skromne Ríža, český pesničkár, básnik Karel Kryl. Narodeniny sa spájajú s 12. aprílom od roku 1944. Už sme mali v tomto roku možnosť aj spomínať na jeho odchod, mal necelých 50, 3. marca v 94. Karel Kryl sa zviditeľnil viacerými spôsobmi, hlavne tým pesničkárstvom, ale aj mnohé výroky zostali nadčasovými a aj keď ho mnohí dnes ospevujú, mám pocit, že keby mohol byť medzi nami, že by to viacerí prehodnotili a už by neboli nadšení z toho, čo by im povedal a prehovoril do duše. Od roku 69 bol v západnom Nemecku, pracoval aj v rozhlasovej stanici Slobodná Európa. No a z Mníchova v roku 1986 vyletel tiež nasledujúci pozdrav v pesničke s názvom Na jednu notečku. Jdu k vodě líčit na jelce, mám škvoreckého zbabělce a chléb a busty v kabelce s kožalou sladkou. Když slunce vstává v rumělce, zahlédnu metat kozelce, zasloužilého umělce s plesnivou bratkou. Když v tváři rumem zruměním, tu spokojím se s doměním, kozelce ladí s uměním, jak šroubek s matkou. Zní z láhve nota za notou, kabela zeje prázdnotou a já mám půdu pod botou, poněkud vratkou, padadádam, padadam. Keď ide vlna za loďou, pijeme vodku s Voloďou, a bratstvo našich národov sa takto tuží. Voloďa býval barónom, teraz je z neho agrónom. Má salaš hore nad hronom a záhon ruží. Keď spieva sláčik primáša a čašník fľašu prináša, môj zrak s víziou sobáša zvlhne mi plačom. Keď vravím konec košiarom, predáme ovce mesiarom. Je lepšie dať sa k žandárom, ako byť bačom. Padadadam, padadam. Když pluje loďka za loďkou, Chutná mi voďka s voločkou. On rotným je, já piločkou bydlíme v tanku. Když měsíc svítí na něvu, jak cibulička v nálevu, jdem v maskovacím oděvu udělat banku plánocí šarlat uhlíků. Zníklo ran a slavíků a v bance ani rublíku, to kvůli manku. Tu vezmem za vděk nálevnou, vypijem vodku nelevnou a půjdem nocí barevnou užíti spánku. Paradádam, paradam. No, to je už z výberu, ktorý Karel Kryl nemal plne pod kontrolou. Ono sa to dostalo na tak povediac profilovku s názvom Jedúvky a vyzbierali sa pesničky z rôznych období, už aj zo 60 rokov, takže nielen 70 -ky, 80 -ky boli na tomto projekte zachytené a opäť rozšírili ten eh, diapazón repertoáru, aký Karel Kryl svojho času ponúkol, takže nemohlo to stáť iba na pesničkách z tých prvých dvoch asi najvýraznejších albumov Bratříčku zavírej Vrátka a Rakovina eh, ktoré sa dostali k poslucháčom ešte na sklonku 60 na začiatku 70 rokov, než sa ocitol za hranicami aj všetných dní, aj Československa ten návrat ehm, bolo obdobie, keď sa ani nedúfalo, že vôbec ešte niekedy bude zrealizovateľný, ale potom k nemu došlo. Takže sa po 89. opäť objavil doma a mohol spievať a prehovárať do duše, až to bolo nemilé mnohým a, a boli aj radi, keď častokrát sa vrátil naspäť do Nemecka. Nehovoril im to, čo oni počuť nechceli a dnes by bol zrejme tiež celkom slušným kritikom toho, čo tu máme aktuálne. Takže spomienka na Karola Kryla pravidelne aj v tomto termíne. Spomínať ešte máme na čo, aj na udalosti z toho ostatného obdobia. Rok 2005 nie príliš radostný pre hrad Pernstein, ktorý vyhorel a zhorel depozitár, škody na budove a zbierkach sa odhadovali na 100 miliónov korún. V 2007 ruské námorné sily spustili na vodu svoju prvú jadrovú ponorku novej generácie odpádu Sovietskeho zväzu. Britskí chirurgovia v Londýne v roku 2008 uskutočnili poprvýkrát operáciu, pri ktorej operovali pacientom bionické oči. Niektoré lety z bratislavského letiska do Spojeného kráľovstva a Írska boli pred 16 rokmi dočasne zrušené, môže byť, že si mnohí ešte vedia vybaviť. Opatrenia, ktoré boli vydané v dôsledku oblaku vulkanického popola, ktorý sa dostal do vzdušia po výbuchu sopky na Islande. V 2010 ale boli aj takí, ktorí sa na to mohli pozerať naozaj z výšky, Poprvýkrát v dejinách vesmírneho výskumu oslavovali hneď dvaja astronauti svoje narodeniny na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Konkrétne ruský kozmonaut Michail Kornienko 50 a jeho kolega astronaut z Japonska Sojči Noguchi ten malo 5 rokov menej. Rok 2013 eh, počas bostonského maratónu v Spojených štátoch v cieľovej rovinke explodovali dve nastražené bombové nálože, zahynuli traje ľudia a cez 250 ich bolo zranených. Za páchateľov boli určení americkí pristahovalci z Čečenská bratia. Jedného z nich pri prestrelke policia zastrelila, ten druhý bol odsúdený potom v máji 2015 k trestu najvyššiemu. V roku 2013 ale došlo aj na zmeny na Slovensku neúspešný kandidát na predsedu strany Sloboda a Solidarita Jozef Kolár, ďalej bývalý podpredseda strany Juraj Miškov a poslanci Daniel Krajcer, Juraj Droba a Martin Chren opustili rady SAS. Miškov, Kolár, Chren a Krajcer založili vtedy stranu Slovenská občianská koalícia, v skratke SKOK, ktorej predsedom sa stal Juraj Miškov. Juraj Droba ten sa potom vrátil do SAS-ky Záver bude patriť roku 2019, ďalšie udalosti, ktorá aj na Slovensku bola pozorovaná. Opäť v podstate sa vrátime oblúkom k požiaru. Tentoraz sa to týkalo katedrály Notre Dame vo, v Paríži, ktorú zachvátili plamene. Môže byť, že si mnohí aj na tento okamih vedia spomenúť aj na rôzne obrázky, ktoré to sprevádzali, či už fotomontáže alebo skutočné zábery No, ľudia niekedy nevedia, čo od dobroty, tak dokážu ničiť aj to, čo by sa malo viac chrániť, ale to zrejme bude chrániť len ten, kto má k tomu nejaký ten vzťah. My máme vzťah predovšetkým teda k muzike a k nej sa budeme obracať aj v nasledujúcich momentoch. Teraz do polovičky 70 rokov, keď bol aktívnym práve interpret, ktorý bude dominovať v tom ďalšom bloku, Jirka Schellinger. O tom, že hudba radosť dáva, mnohí vieme. On to mal možnosť ponúknuť cez hudobný titul s melódiou Karla Svobodu aj v rámci projektu s názvom Romance za korunu. A to je štartovací bod do nasledujúceho bloku. Muzika nečakaná nakladačka Big Beatová, keďže autorom hudby je Karel Svoboda. Príbeh eh, s názvom Romance za koronu s Erikom Pardusom v hlavnej úlohe. To je titul z roku 1975. Mladý učen Píďa sa zalúbil do novej učnice Marunky, tu stvárnila Mirka Šafránková. Dohovoril si s ňou stretnutie, schôdzku, lenže toto im skazila, skazili ďalšie dievčatá z učňovky a ešte povedali, že to bol nápad práve samotnej Maruny. Píďu to nahnevalo, nechali ju, aby išla s ostatnými dievčatami a sám blúdil pasážou, až stretol Helenku Vondráčkovú, ponúkol jej kvetinku a odvtedy sa mu diali tzv. samé šťastné príhody. Vyhral na automate, dostal sa do zákulisia k spevákom, speváčkam, a dostával od všetkých ľudí stále znova také 100 koruny. Uvidel živo spievať Karla Gota, s ktorým sa skamarátil no a s Marunou sa nakoniec udobril a dali sa dohromady. No a medzi tými, ktorí sa tam objavili, figuroval aj Jirka Schellinger, ktorého pesničku sme si pripomenuli ako taký dôkazový základ. Inak z tých pesniček asi najznámejší Paganini, naspívaný Karlom Gotom, mít talent, co měl Paganini, poznáme aj vo verzii od Láďu Křížka, ktorý ju tiež bravurným spôsobom zvládol, ale to už je iný rocker. U nás dnes bude teda dominovať opäť spomienka. V 6. marca došlo na narodenie, v roku 1951 to už máme za sebou, čo sa týka pripomenutia si nedožitej 75 -ky. Dnes to bude teda ohľadom toho odchodu 45. výročia. No a ak sa hovorí o Jirkovi Schellingerovi ako o najvýraznejšom českom hardrockovom spevákovi 70. rokov, je to nielen mm, tak trošku výraz nepochopenia, mm, ktoré je dané aj tými dobovými podmienkami, čo sa týka malej informovanosti, ale aj trošku neúcta k viacerým drobným robotníkom na tých rokových viniciach, obrazne povedané, e, lebo tú cestu hardrockovú prešlapávali aj iní, nebol to len Jirka Schellinger, ale jeho zásluha je hlavne o tom, že ten hardrock medializoval, pokiaľ možnosti e, dovolili, väčšinou čo sa týka mm, sprievodu, e, tak ten mu robil manažér, kapelník, muzikant e, František Ringo Čech, ktorý v pravej chvíli vedel aj tie popové pesničky e, vystriedať práve takýmito big beatovými nakladačkami. On vtedy vystriedal Viktora za Jirka, Jirku Schellingera, ktorého si pretiahol z kapely Faraón. No a potom už začali ísť spolu tou hudobnou cestou a ono sa to odzrkadlilo aj na pesničkových výtvoroch. Napokon tú skladbu, ktorú sme dopočúvali, František Ringoček tiež otextoval a bude to platiť aj o nasledujúcej nahrávke. Tam už máme sťaby autora muziky ďalší element, v tomto prípade Jirku Stárka, ktorý sa tiež mal možnosť e, spojiť e, so zostavou, kde Jirka Schellinger fungoval, no a pesnička, ktorá je neskutočná, aj svojim názvom. To je single z roku 1979. Single výnimočný tým, že sa na ňom objavili hneď 4 pesničky, lebo zvyčajne, keď si niekto zakúpil za 12 korún malú platňu, tak to mal o dvoch nahrávkach, ale z času na čas bolo možné, keď neboli tie pesničky veľmi dlhé, tak sa tam pomestilo aj viac skladieb, no a toto bolo o štyroch tituloch, z tých známejších Už mne nelíbej, alebo tak Ahoj mini, to by mohli byť také výraznejšie dielka z tohto obdobia. Ale aj tá neskutečná si svojho poslucháča našla. odešá jen pojď dál, snad zde chvíli postojíš, dávno jsem tě zval. Neskutečná jen ty víš, jak já špatně v noci spím, neskutečná jen pojď blíž, zase nebojíš. Neskutečná ten můj pláč, ten tě možná přivolal. Neskutečná ty si dar, je čas obě dal. se život dal, neskutečná tak chtěj být, jak jsem si tě přál. Neskutečná ty máš víc, než může mé srdce nést, neskutečná a tím spíš, nech se citem vést. Neskutečná jen pojď blíž, neskutečná jen pojď dál, snad se chvíli postojíš, dávno jsem tě zval. sa opäť teda venujeme vyučenému inštalatérovi, ktorý do sveta hudobnej scény a muziky ako takej e, vykročil, dá sa povedať, že správnym spôsobom. Ten agresívny náboj jeho zastretého hlasu ho predurčoval skôr k takému takzvanému čiernemu repertoáru na rozhraní rytmu and blues a rock'n'rollu. Preto je v jeho rannej produkcii aj počuť vplyv takých legend ako James Brown alebo Otis Redding. A tieto svoje lásky prezentovali na začiatku v 70. rokov v amatérských tanckovačkových, dokonca až kaviarenských kapelách. A tam bol, bolo možné počuť e, pesničky aj blízke týmto žánrom. No a tohto inšpirujúceho, ale zároveň aj ubíjajúceho prostredia ho vytiahol Karel Šíp, jeho kapela Faraón, e, ktorá bola ovplyvnená módnou vlnou e, kapelou Mango Jerry mu ponúkla teda zodpovedajúce uplatnenie pesničky typu Dráty pletací Reneja a Rudolf prípadne pesničky, ktoré už potom e, začal poslucháč brať ako legendárne tituly, hlavne teda ten Holubý dům autorskej dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svirák tak toto sa dostalo k poslucháčom a zaznamenalo to taký ohlas, že sa práve z tejto nahrávky stala jeho najznámejšia skladba života, doslova do písmena, ale už o rok neskôr prijal ponuku Františka Ringo Čecha no a s jeho nástupom došlo potom v bývalej kapele Shadap, ktorá už bola premenovaná na skupinu Františka Ringo Čecha aj k výraznému repertoárovému obratu od takých nezáväzných e, e, pesničiek, ktoré nadvezovali na predchádzajúce dianie, keď bol ešte spevákom kapely Viktor Sodoma, sa kapela priklonila aj k tvrdým formám a skladbám z repertoáru takých e, výrazných formácií ako Black Sabbath, Status Quo, Gary Glitter. No a napomohlo to vtedy aj k sprofesionalizovaniu sa čo sa týka instrumentalistov, tiež to tam bolo podporené vynikajúcimi hráčmi. Ehm, Standa Kubeš ako gitarista prispel k tomu nemalou mierou, no a no, začali vznikať aj skladby, ktoré hm, nebolo bežné počuť z rozhlasového vysielania a keď nejaký big beat, tak možno ten nasledujúci, ktorý nás vráti k, k, k oktobru, 1980. Jirka Schillinger v tomto prípade nielen interpretom, ale aj autorom hudby. Textársky to podporil opäť František Ringo Čech ako zborista Milan Schellinger, no a kapela Franturingo Čecha sa teda nemohla nezúčastniť nahrávania aj skladby s názvom Lupič Vili. Lupič Vili trochu chlapec byli. A sáně auto díly, parkoviště aut jsou plná. Kdyby věděl, co cenu má, kola vždycky sedace. A stojí majitel zapláče, světlomety listy znaky, to boli singlové záležitosti, ktoré boli celkom výraznými a aj výrazné boli skoky, čo sa týka zmeny žánru. Kto mal v rukách prvú profilovku s názvom Nemám hlas ako zvon a o dva roky siahol po titule Hrdane, tak zistil veľmi výrazný posun a potom došlo na LP platňu s názvom Nám se líbí. V roku 1980 keď eh, sa chystal album s názvom Zemnetřesení, nakoniec sa k tomu už žiaľ nebolo možné dostať eh, ako k hotovému výrobku. Jirka Schellinger údajne tiež eh, pomýšľal na solovú dráhu, No a z toho zemetrasenia sa podarilo v podstate zrealizovať len jednu jedinú pesničku s názvom Sen, pretože na jar v roku 1981 odcestoval do Bratislavy, prišiel na natáčanie do televízie. No a jeho dráha krátka, dá sa povedať, tá umelecká skončila skokom z mosta. Hmm, zvykne sa hovoriť, že je to možno niečo, čo sa dá spájať aj so sebevražednými sklonmi, ale malo by to byť hlavne o frajerstve s tragickým koncom. Projekt Zemetrasenie eh, ten sa po rokoch eh, objavil potom na trhu, keď sa ho Eh, chopila štúdiová superformácia hardrockových muzikantov novej generácie na čele s Alešom Brichtom. Zúčastnili sa toho aj Vlasta Henich, Štefan Smetáček alebo eh, Miloš Doležal a eh, táto profilovka, ktorá vyšla vďaka vydavateľstvu Popron, uzrela svetlo sveta v roku 1993 Aktuálne vydavateľstvo Suprafon pracuje aj na oživení a malo by už byť niečo vonku, aj čo sa týka tých pôvodných verzií jednotlivých pesniček, ktoré sa ešte stihlo aspoň ako tak zachytiť. No, my dnes budeme verní len tým skladbám, ktoré tomu ešte predchádzali, tá nasledujúca nahrávka. Holka Bláhová, to nás už vráti naspäť do septembra roku 1976. Opäť si to Jirka Schellinger zhudobnil sám, s textom vypomohol Petr Markov. Zima a očí pár jak snář, moc ráda městem bloumá a ve výkladech zkoumá svou krásnou tvář. Línou kůzi má a místo věd jen smích. Svět vůbec málo vnímá, jak růženka, co přijímá a líbat je hřích. I tvé skráně s holka bláhová. Každého z nás jednou hrobník pochová. Kež by ti už příval závoj z očí smet, věř mi i já mýval těch tvých 16 let. 2026 je teda obdobím, keď sa pripomínajú hneď dve pologuľaté výročia, ako už bolo na začiatku tohto bloku povedané. 75. čo sa týka narodenia, 45. v prípade odchodu. No a fanúšikovia, ktorí sa aj týmto smerom stále ešte radi obzerajú, za jedným z najcharizmatickejších interpretov hudobnej scény v rámci tej československej 70. rokov, tak majú možnosť stiahnuť hneď po dvoch albumoch, ktoré sú spomienkou na fenomén Jirku Schellingera. E, konkrétne ide teda o no, posledné dieliky chýbajúcej skladačky vinilovej reedičnej série albumov Jiřího Schellingera s kapelou Františka Ringo Čecha v podobe teda nahrávky Nemám hlas ako zvon z roku 1975. No a zaujímavou určitě je ta kompilácia zemětřesení Epicentrum, kterou zostavil hudobný publicista Miloš Latislav a ponúka unikátny pohľad na pozoruhodný hudobný projekt, ktorý už Jirka Schellinger nestihol sám dokončiť a tento výber je aj o e, pôvodnením naspievané pesničky, ale skôr rozpracované aj témy, dokončené blízkými kolegami, v prvej polovičke 80 rokov a je tam aj tá ukážka zo zemětřesení Aleša Brichtu z 93. roku alebo solovo spracované nejaké piesne Milanom Schellingerom, bratom Jiřího Schellingera, ktorý zomrel v roku 2023. Takže je možné, pokiaľ si niekto dáva dohromady kompletky a Týka sa to aj Jirku Schellingera siahnuť opäť po produktoch vydavateľstva Suprafon. Čím to uzavrieme dnes, čo sa týka spomínania? Bude to nahrávka, ktorá nám už v podstate bude otvárať aj tú nasledujúcu rubriku a bude rozšíriu, lebo tam až zaznejú tri skladbičky, pretože túto pesničku, ktorú zhudobnil Boban Ondráček, textárom zostáva František Ringo Čech, nahral Jirka Schellinger v roku 1978 s orchestrom Václava Hybša. Čiže tiež trošku netradičným hudobným telesom a ona v podstate je aj netradičná aranžersky. Tvůj první veľký kluk sem ja. To jsem já, přímo jak čo tu postáva, každé ráno k vašim oknům zamává. Celý týden z nich své oči nespouští, že si príjma. A ty jen koukáš ven, proč mě nevnímáš, na mě jako by se schválně nedíváš. Jen mě stále tak víc a víc napínáš, ale príjmá. na Proč tvůj smích slyšet smí jenom slov vzdálí? Proč ti vadí jeden známý, neznámý? Nejsi ta, kterou každý hned omlámí, to je prima. O tom sníš, tak pojď blíž, nech už váhání, jenom blázen svoje štěstí odhání. Zahoď sem a pojď ven, to čekáš. tebou zastřené. zlá, že si tak rozmarná. Ale príma. No, príma pesničiek existuje samozrejme veľké množstvo. Nie každá sa dá u všetkých zaradiť do práve tejto kategórie. Môže byť, že nasledujúce tri produkty, ktoré nadviažú na to, čo sme dopočúvali teraz, budú zo súdka, ktorý zase tiež nie všetci dokážu stráviť, ale my prechádzame veľmi radi aj do miest, kam sa nie tak často pozeráme, napríklad za inštrumentálkami. Oni nedostávajú toľko priestoru, teraz v tomto bloku hneď dve, ale bude to aj o pesničke. Všetko to spojí meno Václav Hipš, Narodil sa 3. júna 1935, takže v minulom roku došlo na 90 rodák z obce Police nad Metují od Náchodu, No a keďže 12. apríl tohto roku uzavrel jeho životný príbeh, tak práve preto je súčasťou aj aktuálnej petrolejky. Stal sa hudobníkom, trumpetistom, dirigentom, hudobným aranžérom a kapelníkom vlastného telesa orchestra Václava Hybša. Sám začínal s muzikou v rannom veku, v detstve, v kapele svojho otca, tiež Václava Hybša. Neskôr sa učil hrať na trúbku a so svojím tanečným orchestrom sprevádzal celý rad e, hviezd domácej pop music. Dá sa povedať, že asi najvýraznejšie je to z prelomu 70 -tých, 60 -tých, 70 -tých rokov, keď e, bol spevákom najčastejšie tých pesničiek Valdemar Matuška, ten album Johoho, vyskladaný z námorníckých piesní alebo ľudové pesničky, ktoré pozbierali a takýmto spôsobom poslucháča previedli v podstate celou planétou, tak to sú také najvýraznejšie produkty, ktoré dali dohromady, ale známa je spolupráca Václava Hybša, jeho orchestra aj s huslistom Jozefom Sukom a veľmi často vystupovali ako teleso aj v televízii, ešte tej samozrejme československej, predovšetkým v programoch estrádneho typu, či už išlo o televízne Silvestre, program Spieva celá rodina alebo Televariete. Potom neskôr, už v tom ostatnom období, mal možnosť Václav Hybš uvádzať na dvojke Českého rozhlasu aj vlastné programy. Šlágry od srdce v spolupráci s Milošom Skalkom. A takto vyberali nahrávky práve orchestra Václava Hybša, jeho solistov a spevákov. Čo si my vypočujeme ako prvé budú legendárne čerešňové kvety, s ktorými orchester Václava Hybša prišiel v júni roku 1983. životný príbeh e, bol samozrejme pestrý a aj s týmto telesom sa spája viacero interpretov. Pokiaľ ide o tvorbu, Václav Hybš pracoval predovšetkým s melódiami už vytvorenými, ale bola tu aj vlastná tvorba a pesničky, ktoré e, mal možnosť zhudobniť texty teda v prípade nasledujúcej nahrávky sa vrátime ešte k 12. oktobrovému dňu a roku 1974, vtedy sa mu dostali do ruky slova, ktoré písal Zdenek Borovec a to už bol teda autor aj z dnešného pohľadu Par excellence. A vznikla nahrávka, ktorá si potom vyslúžila aj rôzličné parodie. Interpretom tej pôvodnej verzie sa stal Jirka Korn, ktorý keď sme mali možnosť sa o tom svojho času porozprávať, tak e, trénoval túto pesničku, lebo bolo potrebné sa do toho dostať, kade sa len dalo, kde sa mal možnosť nachádzať, dokonca aj pri ceste do štúdia, v automobile, za volantom. Mohlo to byť komické, keď stál niekde na kryžovatke a za oknami e, svojho vozidla e, si to teda ešte dolaďoval a rôzne tie vyšívačky v pesničke a ak sa vedľa neho postavil iný vodič a pozeral sa na toho, kto sedí vo vedľajšom automobile, mohlo to vyznieť aj celkom komicky. Mám pocit, že mnohým bude táto pesnička výrazne známou skladbou, ani možno netušil, že práve Václav Hybš je autorom tohto výrazného popevku, s ktorým Jirka Korn E, slávil v tých 70 e, rokoch e, veľké úspechy, tak si poďme pripomenúť práve pesničku, ktorá sa takto stala jednou z neprepočutelných vtedy pod názvom Můj dědeček mě učívával jodlovat. dědeček byl fost a tvrdil jedno. Kdo neumí odlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí odlovat. my Philippe človek si povie zajodluj si, ale ono <laughs> to nemôže byť úplne jednoduché. Napokon stačí si to vyskúšať podľa tejto pesničky, on sa to postupne nabaluje, nabaluje a napokon to Jirka Korn, Jirka Korn takto krásne rozkošatil. Čo sa týka gramofónových e, profiloviek, ktoré orchester Václava Hybša ponúkol verejnosti, tak tá zbierka od toho 71. roku je výrazne košatá za zhruba 20 ročia toho vyšlo neuveriteľne veľa. Na začiatku je práve tá spolupráca s Valdemarom Matuškom, námornícke pesničky a tie ľudovky, potom spolupráca aj pri titule Láska nebeská, duety Valdemara Matušku s Evou Pilarovou. Čo sa týka produktu spred 50 rokov, Václav Hybš a jeho hosté tak tam sa to už e, rozšírilo aj o toho Jirku Korna, Karla Gota, Helenu Vondráčkovú, Hanu Zagorovú, Ivetu Simonovú, Milana Chladila, Naďu Urbánkovú, Milušku Voborníkovú, Marušku Rotrovú, Karla Štedrého, Petra Spáleného, Laďku Kozderkovú. Mimochodom e, pesnička Zima, zima, zima, zima všude je veľká. Podklady nenahrával orchester Karla Wagnera, ale práve orchester Václava Hybša. To je tiež jedna zo skladieb, ktorá doslova zľudovela a za to môžu určite aj tie hudobné podklady. S Jirkom Kornom ešte Václav Hybš e, spolupracoval aj v rokoch nasledujúcich, podobne ako s Evou Pilarovou, ten nostalgický, romantický klavír Jiřího Maláska, aj to si môžeme spojiť s týmto telesom, pesničky spievané Naďou Urbánkovou na počiatku 80 rokov. Ona väčšinou spolupracovala s country beatom Jiřího Brabca, ale našlo sa miesto aj na takéto sprievodné veci a čo sa týka rôznych žánrov, tak e, Václav Hybš prichádzal aj s profilovkami, ktoré sa venovali čisto niektorému z nich, či už to bolo o tom, že Hybš hraje polku, tango, operetu, valčík k tanci na kolonáde, na palubie československých aerolínií alebo hraje o lásce, tak e, vždy to bol samostatný produkt. Jeden z nich na nás čaká, keď Václav Hybš e, sa rozhodol byť e, kuchárom vďaka tej nasledujúcej nahrávke. Hudební hostina Václava Hybša, to je produkt z roku 1979, išlo o 9 instrumentálnych záležitostí a nechybalo medzi nimi ani dielo Vittoria Montiho, legendárny Montyho Čardáš, v prípade solistu tiež meno, ktoré pri instrumentálkach veľmi často znelo a väčšinou e, vďaka orchestru e, Ladislava Štajdla, ale aj s orchestrom Václava Hybša mal Felix Slováček svoju skúsenosť a to práve vďaka titulu s názvom Čardáš. Čardáš Mm-hmm. až doznel a s ním aj spomienka na Václava Hybša, ktorý bol pod touto verziou podpísaný ako líder z prievodného telesa. No a opäť jedno meno, ktoré nám pribudlo do kolonky tých, ktorí už nič k svojmu vytvorenému nepridajú a podobne na tom bude aj autor slov zvyšných pesničiek, ktoré si dnes ešte pripomenieme. 5 nahrávok by sme mohli v pohode už postíhať. Čo sa týka dnešného dátumu 15. apríl, tam ešte jeho meno nesvietí, ale máme tam iné, už bolo spomínané to najvzdialenejšie, čo sa týka letopočtov e, Leonardo da Vinci, narodený práve 15. apríla 1452 a zaradil sa medzi svetoznámych a legendami opradených maliarov, v tomto prípade teda ide o talianského renesančného e, kresliča, architekta, vynálezcu, matematika, astronóma, svojimi výskumami, objavmi a vynálezmi zasiahol do mnohých vedeckých odvetví. Z tých jeho výtvarných diel sú známymi hlavne tá Monalíza alebo Dáma s hranostajom, prípadne Svetý Jan Krstiteľ, nástenná maľba Posledná večera, zomrel v 2. májový deň roku 1519. Henry James sa stal zase spisovateľom, autor románu Portrét dámy, čiže nemalo to ďaleko od maľovania. Bol ročníkom 1843. Ďalší, kto to tu dokázal celkom slušne zmaľovať, ale iným spôsobom, bol Nikita Sergejevič Chruščov, sovietský politik, narodený v roku 1894. Svojho času bol predsedom Rady ministrov, to znamená takým niečím ako premiérom Sovietskeho zväzu na prelome 50. a 60. rokov. No a z tých e, osobností narodených v 19. storočí vyskakuje ešte v dobrom slova zmysle aj český herec, režisér, hudobný skladateľ a hudobník Eman Fiala, ročník 1899, pochádzal z umeleckej rodiny, ocino bol hercom Karel Fiala, jeho manželka Marie Richterová bola sestrou herca Jana Richtera, ktorý hral v divadle Vlasty Buriana. A s manželkou mal dve céry, Marcelu, ktorá zomrela, mala iba necelé dva roky, ešte v roku 1925. No a mal aj Milenu. No a čo sa týka jeho nevlastného staršieho brata Františka, ktorý bol známy ako Ferenc Futurista, tiež sa stal hercom. No a Eman ten sa najskôr venoval muzike, dirigovaniu, komponovaniu, aj zložil hudbu k približne 20 e, filmom a potom sa mal možnosť zviditeľniť aj ako herec, ktorý tie e, komické postavy zvládal bravúrne. Stačí si vybaviť napríklad Polibek ze stadionu, kde bol vášnivým fanušikom hokeja až do momentu, než Československo E, takmer prišlo o titul svetového šampióna a celé rádio rozflákal. <laughs> Takže e, v tomto e, filme tiež mal možnosť zažiariť, ale on sa objavil v takmer 220, takže bolo toho celkom dosť. Plodným, čo sa týka autorstva, sa snažil byť aj Jaroslav David Navrátil, ročník 1931, rodák z Kromneříža, ktorý sa stal aj publicistom, aj tzv. organizátorom, ale pre nás dôležité je, že bol textárom a my si 5 kúskov z jeho autorskej dielne pripomenieme, bude to pestré interpretačne, určite. Začneme nahrávkou, ktorá nás vráti do roku 1973. Ide o legendárnu Jambaláju Henkyho Williamsa, ktorá v tej českej verzii dostala názov Život je víc. Interpretkou sa stala Elena Lukášová. Dobře já tyhle Vždyť občas šeptává je. Šeptává o naší mluví krásně však si myslím o tom já málo se. Pěkná líc je prý víc než vyněný, ale čas ten každé z nás svíčka změní. Tak se tam zdali víš, co je z krásky, až se na tváři objeví jednou rásky. Dobře znám, je to pán, žádný zlatek, naše střední hnůva jen jednou bývá svátek. Prázdný z Českých Budejovic. Ešte bude možnosť sa aj v tomto roku povenovať, keďže si v decembri pripomenie 80 -ku. Takže Spartakiadna záležitosť Spívame slunci alebo dueto s Petrom Jandom aj keď teda dueto, no on tam v podstate len zaspieva, to říká inzerát a, uh, alebo respektíve vetu, ktorá nahrá práve na toto na ten názov piesne, tak eh, nie je to až také klasické dueto, No ale dnes je to otváracia pesnička, čo sa týka tejto džambaláje, alebo verzie <laughs> džambaláje Život je víc do bloku, ktorý patrí už spomínanému Jaroslavovi eh, Davidovi Navrátilovi, aj keď niekedy je uvádzaný skôr ako Jaroslav Maximilián. Navrátil, rodák z Kroměříža, ktorý to po gymnáziálnych časoch skúsil so štúdiom spevu na Janáčkovej akadémii muzických umení, eh, baritón si tam snažil doladiť do podoby, e, ktorá by bola konkurencie schopná. Po štúdiu potom nastúpil ako solista do armádneho umeleckého súboru, kde potom pôsobil do roku 1960, ale v tom čase už začal písať aj pesničkové texty, libretá, scenáre pre estrádne e, súbory a aj pre československý rozhlas. Na, na jeho texty potom písali skladatelia tiež e, muziku, pokiaľ ide o e, programy, ktoré boli ponúkané cez e, vtedajší celkom vyhľadávaný park kultúry a oddychu Juliusa Fučíka, kde aj potom pôsobil do roku 1966. Odvtedy bol potom zamestnaný v Mestskom dome osvety a následne aj v odbore kultúry Národného výboru hlavného mesta v Prahe, kde bol členom kruhu textárov, libretistov a komisie pre aktuálnu pesničkovú tvorbu a zábavnú hudbu ministerstva kultúry, bol aktivistom aj ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Melodie, no a jeho záujem sa sústredil hlavne na oblasť politickej a angažovanej piesne. V tejto súvislosti sa podielal aktívne aj na obsahu a prípravy a hodnotenia Festivalu politickej piesne v Sokolove. Pravidelne sa zúčastňoval aj festivalu v Berlíne od roku 1970. No a potom mal možnosť e, spolupracovať aj na vzniku takých tých klasických pesničiek. Toto bol prakticky jeden z takých príkladov. Mám pocit, že toto by sme nemuseli ťahať do žiadnych politických vôd a podobne by mohla byť aj spolupráca so Zdeňkom Mertom, takto za, zaradená. Mm, Zdeněk Merta a jeho kardinálové, tam sa v tom čase točili hlavne dvaja interpreti. Začneme dámou, ktorá tam hviezdila aj po odchode potom následne spomenutého pána. Petra Černocká, to je jasné, keď sa povie Zdeněk Merta a 70. roky, tak Petra Černocká musí vyskočiť v prvom rade. No a spolupráca s Jaroslavom Navrátilom, tá sa môže spojiť napríklad s pesničkou Povím slúvek pár. Povím slúvek pár Bolo možné tam počuť aj jeden mužský vokál, ale nie ten, ktorý som mal na mysli, pretože išlo o Mirka Dudáčka, ktorý tiež bol súčasťou istý čas e, koncertných vystúpení kapely Kardinálové e, spolu so Zdeňkom Mertom a Petrou Černockou, ale pohyboval sa tam aj Petr Rezek a toto obdobie si tiež e, dovolím povytiahnuť to, že potom neskôr Jaroslav Navrátil bol aj dvojnásobým držiteľom zlatej medaile ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže za socialistickú výchovu, čo získal v 80. rokoch. Bol aj laureátom rozhlasovej žatvy za spoločensky angažované programy, to boli písne, balady a songy novodobých trubadúrů alebo písničky o niečem. Bol aj nositeľom Zlatého štítu vydavateľstva Panton za LP platňu Tváří k životu a zakladateľom Pražského folk a country klubu, ktorý sa stal neskôr klubom Mladej tvorby. To sú veci, ktoré s tým mohli aj priamo, aj nepriamo súvisieť, ale ono sa to v niektorých textoch veľmi nedalo rozpoznať, ako zmýšľa ten, ktorý interpret. Niekedy sa to dá, veľmi hravo, aj v tej aktuálnej dobe. Ale mám pocit, že z tej nasledujúcej pesničky tú angažovanosť cítiť bude len málo kto skôr taký patriotizmus a niečo ako lásku k rodnej krajine, ktorá sa dá tiež popísať rôznymi spôsobmi. Tak ako to interpretuje Petr Rezek, tak takých spôsobov nie je veľmi veľa ako šafránu, ale toto sa naozaj vydarilo a dá sa k tomu vrátiť aj so odstupom tých 52 rokov. 5. apríla 1974 bola oficiálne nahrávka v Československom rozhlase dokončená a posunutá verejnosti a mám pocit, že dodnes ide z nej veľmi príjemná atmosféra. Jaroslav Navrátil dal pesničke názov Z písní lesů, vod a strání. Zpívám píseň o setkání lesů, a zdání. řekou jen pár a najdeš výšku zbání. Kroku jen pár a města vidíš kvét cest. Kraje potůčků a lesů, tam najdeš mír, klid a mír. Kdo pak nesví u bílovických plání, kdo pak to ví, že byl jen stín, vítr jiný. Zavál ty domky z hlíny, co zbylo z nich, dnes tu svítí dětský smích. Zpívám píseň o setkání moudrých lišek, krasů a pampelišek. Měl tolikrát básník dávný, měl tak rád. Zpívám píseň o setkání a zdání. Bloudím řekou svitavou. Zpívám píseň o setkání. takúto láskavú pesničku s textom Jaroslava Navrátila, na ktorého 35. výročie odchodu. Dnes e, spomíname 19. apríl 1991 ukončil jeho životný príbeh. Častokrát sú autory inšpirovaní tými, ktorí to skúšajú, pokiaľ ide o svetovú scénu a nie jedenkrát sa to spojilo dohromady. Jedna z cover verzií na nás čaká, ale Autora hudby v dnešnom kalendári hudobnom netreba hľadať, tam sú iné mená, je to celkom pestré. Mick Chapman, narodený v Austrálii v roku 1947, mal 19, keď začal žiť v Anglicku a potom sa stretol s nikým Činom a vytvorili spolu jednu z najúspešnejších autorských dvojíc, ktoré sa mali možnosť zviditeľniť aj vďaka interpretom, ktorí potom ich pesničky realizovali, či už to bola skupina Smoky alebo Suzy Quattro a mnohí, mnohí, mnohí ďalší samozrejme. Ale Pugačevová, rodáčka z Moskvy, tá je o dva roky neskôr narodená, v roku 1949 mala 20, keď absolvovala Moskovské hudobné učilište a potom v roku nasledujúcom so súborom Nový elektron začala účinkovať. V tom roku natočila aj svoje prvé pesničky, No a od 73. bola speváčkou kapely Vesilie Ribiata. Získala následne aj cenu, veľkú cenu na festivale Zlatý Orfeus v Bulharsku so skladbou Artikino. No a v 78. bola druhá na festivale v polských Sopotoch. Môže byť, že u nás si ju mnohí s tými miliónmi ruží spájajú dodnes. Na jej konte 200 miliónov predaných platní s nahrávkami, takže je toho dosť. Nick Cayman, na tohto pána sa môže žiaľ už iba spomínať, keďže v roku 2021 v máji sa jeho životný príbeh uzavrel. On sa preslávil, mám pocit, že televíznym spotom na rifle v Práčovni. Toto z neho urobilo taký globálny sex symbol, ale aj na tej hudobnej scéne zaznamenal úspechy. Hlavne potom, čo tu bola e, pesnička, e, ktorú mal možnosť ponúknuť v tom roku 1990 aj Promise Myself s tou zažiaril výrazne a to z neho spravilo aj po hudobnej stránke e, výraznú postavu Linda Perry, ročník 1965, rodáčka z Massachusetts, speváčka, skladateľka, gitaristka, bývala členka kapely Fornon Blondes a práve s touto formáciou zaznamenala veľký úspech v 89. Narodila sa rodičom portugalského pôvodu, ocino bol bubeník, inžinier, mamina dizajnerka. No a ona potom ako 21 ročná odišla do San Francisca, aby sa venovala hudobnej kariére a započala ju práve s kapelou Fornon Blondes, s ktorou pôsobila zhruba 6 rokov a vydali aj e, teda ten svoj megahit WhatsApp v tom závere 80 rokov a toto z nej teda tiež urobilo po svete známu postavu. No a najznámejšou jubilantkou dnešného dňa by mala byť Samantha Fox, rodáčka z Londýna, speváčka, bývalá fotomodelka, čerstvá 60 ktorá sa zaujímala o divadlo, ako 10-ročná účinkovala v televíznom programe, mala 14, keď potom začala spievať a v 83. sa zúčastnila na konkurze do modelingovej agentúry. Pre SPU ju objavil producent John Astrop a už jej prvý single Touch Me, vydaný v marci 86 bol úspešný, dostal sa na popredné priečky svetových hitparád, no a potom tie ďalšie tam to nenechalo na seba dlho čakať a bola v tých 80 -tých rokoch celkom vychytená, nielen preto, ako vyzerala, ale aj preto, ako spievala. A zaspievala si aj e, v Orechovej potvoni svojho času, alebo v Bratislave na festivale, takže nebolo možné iba cestovať za ňou do zahraničia, ale naopak, pokiaľ ale ide o pesničku, ktorú teraz budeme počúvať, tam ten pôvod, ten je ovplyvnený tvorbou rodáka z egyptskej Alexandrie menom George Mustaki, ktorý ako ročník 1934, májový oslávenec, sa mal možnosť hudobne vzdelávať po tom, čo odcestoval do Paríža v 51., kde sa snažil uživiť mnohými spôsobmi, najskôr ako novinár, potom ako barman e, v pianobare a začal skladať aj prvé šanzóny my si jeho tvorbu budeme mať možnosť pripomenúť vďaka tomu, že sa k jednej pesničke posadil práve Jaroslav Navrátil, dal tomu textovú podobu a v roku 1971 uzrelo svetlo sveta aj dielo s názvom Když zima je. A za spevácky mikrofón sa postavil nezabudnutelný Karel Černoch. Černoch bílý sníh krajinu topí v závějích a vítr umývát a dout. Když slunce poutních pomalí, mlhami tvář si ovalí a tulák hledá teplý kout. Když ráno šedou záplatou pohladí cestu zavátou a večer dá mým písním klid. Tu vzpomínám já pohádkář na tvoji něhy plnou tvář a tvého smíchu zvuk a třpit. Když někdy ujede mi vlak, a mne je náhle všelijak na opuštěném nádraží. Když smúly šedé bodláčí, po mne svou hlavu otáčí a na nohou mám závaží. Když ráno dá jen zlost a vztek a večer je jak hořký lék, co platí starým hříchům daň. Tu vzpomínám já znavený na jedno teplé stavení a na tvou malou něžnou dlaň. A když pak vidím vedle cest kytku, co vůní umí kvést, i když tam poliká jen dým, list, co z nebe spad, jak lidské oči umí řád, když krajem podzimní desí. Když tisíc věcí kouzelných nosí mi radost, pláč i smích po celý dlouhý žití čas. to vzpomínám já statečný, na tvoje vlasy sváteční a na tvých dobrých očí jas. Ty si můj meč a pevný štít. Ty si můj domov, si můj klid. Pro tebe, lásko má, chci žít do pesničky aj v ťažších momentoch vedia byť nápomocné. O niečo podobné sa snažili aj iní z tých dnešných narodeninových oslávencov, pokiaľ ide o muziku. Ešte treba vyzdvihnúť hlavne dve postavy z tej našej strany. Pavol Zelenaj, ten bol ročníkom 1928, skladateľom, hlavne známy, ale bol aj organizátorom tam tá bratislavská líra sa aj s jeho menom spája a aj na nej zažiarili pesničky, pod ktoré sa podpísal. V tom 74. to bola víťazná Zem pamätá, vtedy sa delili o prvé miesto s Helenou Vondráčkovou a malovaným Čbánkom. Tibor Greener dal pesničke text a Pavol Zelenaj melódiu a bol úspešný potom aj o dva roky ako autor a to nie len v domácej, ale aj v medzinárodnej súťaži. Vďaka Jane Kocianovej a skladbe Pár nôd, ktorú otextoval Ľuboš Zeman. To sú také dva najvýraznejšie tituly. Druhé meno to je Marek Brezovský, narodený v roku 1974 v Bratislave do rodiny skladateľa Aliho Brezovského a maminata sa stala textárkou Vlasta Brezovská. Už bola na svete aj neskôršia speváčka Mirka ktorá sa narodila ešte v 64. roku v Košiciach. No a Marek ten študoval kompozíciu na konzervatóriu v Bratislave. S Oskarom Rožom sa najčastejšie spája toto meno, lebo ten sa snaží jeho muziku v určitých časových intervaloch oživovať a ponúkať. Založil aj Marek teda skupinu Art M Trio a ponúkal tvorbu, ktorá je nadčasová, ale žiaľ teda ten jeho životný príbeh skončil veľmi skoro. Zomrel na predávkovanie heroínom 22. júna 1994. Ten album Hrana z 99., ktorý produkoval práve Oscar Róža. To je taký najvýraznejší produkt. Ale ak sme teda pri tých narodeninových oslávencoch, tak pred predposlednou pesničkou ešte si dovolím ponúknuť aj iné mená, ktoré v tom dnešnom kalendári žiaria. A budeme sa venovať hlavne teda tým, ktorí e, sa zviditeľnili cez e, kultúrne dianie. Jozef Somr, to bol divadelný a filmový herec, ostrosledované vlaky, traja veteráni, dobří holuby se vracejí, černí baroni, tam toho bolo naozaj dosť. Narodil sa v roku 1934 už sa môže len spomínať od októbra 2022. Čerstvejší odchod zo septembra minulého roka, ten sa týka talianskej herečky menom Klaudia Kardinálová. Tá bola ročníkom 1938, aj keď niekde sa uvádza aj 39. Filmová hviezda 60 -tých, 70 -tých rokov. Roko a jeho bratia Gepard 8,5, Ružový panter, Červený stan, Môj najlepší priateľ ale nezabudnutelnú ženskú postavu stvárnila aj v tom legendárnom westerne, vtedy na západe. Herečkou sa stala aj manželka Borisa Filana, Ingrid Filanová, ktorá má dnes 70 -ku. O tri roky mladšou je britská herečka Emma Thompson, ktorá sa stala aj scenaristkou, držiteľkou niekoľkých hereckých cien, vrátane Oscara, cena BAFTA, za najlepšiu herečku, za jej výkon v britskej dráme Howard's Ends, rozumacit, bola aj tou opatrovateľkou známou, no a je tiež patrónkou Rady pre utečencov. Igor Bareš, ten si dnes pripomína 60 rodák z Olomovca, ktorý po maturite na strednej polnohospodárskej škole začal študovať na Brnenskej Janáčkovej akadémii muzických umení a občas vystupoval aj v divadle bratov Mrštíkovcov po absolutóriu potom získal angažman v Mahenovom divadle a od 91. už ako člen Národného divadla pôsobil v Brne a od 2002. sa dostal do slobodného povolania. V 2005. sa stal členom činohry Národného divadla, no a angažman sa spája aj s divadlom na Vinohradoch. Viacero cien na jeho konte, cena Tálie z roku 97, cena Alfreda Radoka, ale účinkovanie aj v rozhlase, prípadne v dubingu. 72 ročník, to je rodáčka zo Skalice, herečka Bibiana Ondrejková, Emma Watson, ktorá si urobila meno na Hermione v Harry Potterovi, tá si dnes pripomína 36. narodeniny, no a zo športovcov snáď Ilia Kovalčuk, ruský hokejový útočník, 83. ročník a španielský krasokor Čuliar Javier Fernández López, to je ročník 1991, štvornásobný majster Európy a majster sveta z roku 2015, prvý reprezentant Španielska, ktorý sa dokázal takto presadiť na tej svetovej scéne a je posledný z narodení nových oslávencov pred rozlúčkou pesnička s textom Jaroslava Navrátila, tá nasledujúca to nás vráti aj spomienkovo za Víťom Vávrom. Pavel Vaculík napísal muziku a v marci roku 1980 to uzrelo svetlo sveta pod názvom Sitím známá. Máš hůzi vzletnou i krásnou pleť vlasy máš z hedvábí. hlas jenž splétnou, já rád si plet, už mě však nevábí. Si tím známá, že tě rozmazluje máma, že ti táta všechno snést, všechno dá vše musíš mít hned sama. A tak zavolám ti dnes, nejsi můj ideál. svět je jiný, to říkám všem, jiný znám musíš mít hned sama. A tak zavolám ti dnes, nejsi môj pesnička pomaličky doznieva. Maximum Petra Haniga s prievodným telesom a pred rozlúčkou ešte aspoň zo pár mien z kolónky odchádzajúcich, lebo aj 15. aprílový deň zvykol kosiť. Snáď sa nám to vyhne. Začnem citátom. Ľudia objavili všetko, len nie to, ako žiť. Dovolím si doplniť, nie to, ako spolu žiť za akýchkoľvek okolností francúzsky filozof Jean-Paul Sartre, autorom týchto slov a 15. apríl roku 1980 to bol jeho rozlučkový termín, tých odchádzajúcich sa ale nájde viac a z takých známejších mien Madame Pompadour, francúzska markíza, bola kamarátkou Ludvíka 15. no kamarátkou s hviezdičkou. Michail Vasilievič Lomonosov, ten ju o rok neskôr nasledoval, ruský vedec a spisovateľ, čiže v roku 1765. V ďalších 100 rokov neskôr sa to týkalo Abrahama Lincolna, už to bolo spomenuté, bol prezidentom. No a Greta Garbo by mohla byť na konci tohto zoznamu americká herečka švédskeho pôvodu. Je to 36 rokov od jej posledného dňa. No a snad to nie je posledný deň pre Petrolejku. Najbližšiu začneme opäť o týždeň. Zatiaľ sa opatrujte. Tých ľudí, na ktorých sa dá spomínať, je viac. A v podstate je to aj názov pesničky, ktorá nás vráti ešte k júlovému roku 1973 a k tej už dnes spomínanej spolupráci Jaroslava Navrátila s Petrom Reskom aj s kapelou Kardinálové. V tomto prípade si to Petr Rezek zhodobnil sám. No a pekný apríl aj naďalej z Banskej Bystrice žila Peter Kršiak. Já vím, že chlapec môj svým hlasem hloubavým. Já vím, že chlapec můj bude se ptát co v žití za to stojí, zdali to stále vím. A čemu, že jsem věřil, co měl jsem rád. Já potom řeknu jen, měl jsem rád svítání. A taky děvčat pár, tvou mámu zvlášť. Těsně jsem stál, co smutek zahání. O písně, co hřejí, jak teplý plášť. Lidí je víc, než rosy krůběhí. Lidí je víc, a nadějí. Tak na cestu jim zpívat, to byl můj cíl. A pak ten chlapec můj, možná za dlouhý věk. A pak ten chlapec můj pozná to s nás, že pár že je dobrý lék, co nespálí ho zpívat, to byl můj cíl.